Congo is like a nightmare in heaven. It's a heaven because, you know, Congo is the heart of Africa. So much natural resources. Amets gaizto bat, paradisu baten erdian. Kongo, Afrika zentraleko estatua da, Afrikaren bihotza. Aberastasun natural handiekin, izan naturaren aldetik ala, biztanlearen aldetik ere. Baina, historia gogor eta luze baten gunea da ere Kongo. Bi Kongo dira. Iparaldean, Kongoko Errepublika, Frantziaren kolonia batzena, eta mila batzion gehi urtean independente bilakatu zena. Eta bestaletik, Kongoko Errepublika Demokratikoa, lugalde handiena eta Belgikaren kolonia izan zena. Gaur egun, Kongon egoera biziki larria da. Egun guziz, biztanleak erailak dira, bortizkerian bizi dira, baina inun ez da ipatzen. Mila behatzion talarrogeita amaseitik 6 milioi pertsona hildira. 6 milioi pertsonak kasik gehi urtez. Egoera bat prentsan isildua dena. Zergatik, eun taugeita bost urteko historia ezagutu behar da. Ulertzeko zer pasatzen den eta interneten atsemaiten alduzuen dokumental batean labur bildu du Congojustice.org webgunean edatu dutena. Kongoak dituen aberastasun hainitz gaurko industriarentzat beharrizkoak dira, baliabide naturalak. Kobaltoa, urrea, ez tainua edo kobrea, hauek dira denek nahi dituztenak. Everybody wants a piece of Congo. Everybody wants a piece of Congo. Gaurko merkatuak teknologia berrientzat, izan telefonoentzat, egazkinentzat, edo zer gauzentzat, beharrizkoak dira industrian eta hori denak biztanda kontrolatu nahi dituzte. Kongoko petrolio gisa. Kongoko egoera komplikatua da, baina bereziki bortitza da. Astapenetik, Kongoarek ez dute deus kontrolatzen. Mila sortzion talarogeita bost urtean Berlineko konferentziak zituen mugak izendatu, finkatu. Hogeita iru urtez, Kongo Leopolde regearena izan zen, Belgikajarena esklabutza nagusitu zuen urrea errekuperatzeko. Ondotik, kasik irurogei urtez, pean egon zen. Mila urtean, lider bat izendatu zuten, baina eraila izan zen. Ondotik, diktadore bat izan zen eta, darogeita masei urtean, gerla, joan eta uganatik sartu zen Kongon. Mila batzion talarrogeita ma sei urtetik, sei milioi pertsona dira gerla hortan, eta ez du deus ikustekorik etnia gerla batekin. Baliabide naturalak eta hoiek ekartzen duten dirua dira horren oinari. Gerla hortan, biztanlek ez dute interes minimorik, eta erreportaian aipatzen duten bezala, guk uli bat, ala euli bat, hiltzen dugun bezala, gizonak emazteak aurrak hiltzen dituzte. It has nothing to do with ethnicity. They killed Congolese like they were flies. You see how people, you feel a mosquito and just hit? That's exactly how they killed. It did not mean anything to them. Emazten lekua gerla hortan garrantzitsua da. Erailketetaz gain, bortxaketa sexualak sistematikoki gerla arma bezala baliatuak dira. Erri batean sartzen dira, emazte guziak bortxatzen dituzte, gazteenetatik zaharrenetara. Eta bortxak eta seksualak nahitara, senaren, auzoen, lagunen edota eta aurren aintzinean egiten dira. Zergatik, alde batetik, emaztea humiliatzeko edo apaltzeko eta suntsitzeko, eta bestetik, gizonek kulpabilitate eta ahalge sentsazioa atxikidezaten. Rape happened to be one of the, the weapon that worked the most because as soon as you you destabilize a community you rape the, the entire village the women of the entire village in front of the children in front of the husband in front of the neighbors that community is broken completely Mila batzion eta larrogeita kontrako bortizkeriak normalizatu dira Kongoko gerlan. Algabe, indargabeko pertsonak bilakarazi ditu Gerla kongo. Eta nazioarteak, zer egiten du? Zergatik ez du eskua sartzen? Arma kimikorik ez baita berdin. Ruandaren kasuan ere berdin gertatu da. Bertako genuzioan ez du eskua sartu nahi izan nazio baten erakundeak. Ruandan gertatu bortizkeriak ez dira zigortuak izan. Bortizkeriaren kultura bat sortuz, Ruandatik Kongora edatu dena. a problem here is really a problem of political will in the United States. Why is Rwanda and why are Uganda important to the US military? ere ez dela izan ez da erraiten al. Estatu batuek Rwandari armak eman zituen. entrenamenduak antolatu zituen, Kongon gerlan txartzeko ugandarekin. Zergatik laguntza hori ekartzen dute estatu batuek, zein da interesa. Dirua, bai, bainan, eskuak ez zikintzeko manera bat da ere estatu batuen zat. Lan zikina, juandako soldaduek egiten dute, Amerikarrak beste gerla batzutan baliatzeko, zikinkeri gutxiago egin araziz. Obamak berriki diskurtso positibo bat egin du Afrikarentzat. Afrika laguntzeko gizon indartsuak aintzin, populakuntza indartu behar dela azpimarratuz. Afrika Afrika doesn't need strong men. It needs strong institutions. As for America and the West, our commitment must be measured by more than just the dollars we spend. Diskurtso onki garria bai, bainan utxa ikusirik nazio batuen erakundeak eta estatu batuak konplize direla gerla hortan. Lege bat eksistitzen da joan da eta kongoko buruak zigortzeko bainan, ez dute baliatzen, frogak hor direlarik. Kongoko geroa segurtatu nahi du Kongo Justice erakundeak, deialdi batekin bukatzen da dokumentalau. Hainbat argudioren gibelean, beraz, erakundeak deitzen du, Kongotaz mintzatzen, Kongo ez ahanzten. So as we look at what's taking place, the quickest way to end the conflict in the Congo is global pressure. we know that we have to get do a global education campaign. We want the American president not to look at Congo as a case of charity, but look at it in the prism of justice. Hold accountable all U.S. corporations plundering the resources of the country. So we know global pressure works. So what you can do in your community is to get the world leaders in your specific countries to also put global pressure on negative forces against the Congo so that the Congolese people can have a space to live in peace.